თავი შვიდი ნუ განსჯით რათა არ განისაჯოთ ვინაიდან როგორი განსჯითაც განსჯით იმნაირითვე განისჯებით და რომელი საწყაულითაც მიუწყავთ იმითვე მოგეწყვით თქვენ ან რატომ ხედავ ბეწს შენი ძმის თვალში ხოლო შენსა შიდირესაც ვერა გრძნობ ან და როგორ ეუბნები შენს ძმას მოიცა ამოგიხო ბეწვი თვალიდან და თვითონ შენ კიდირე გაქვს თვალში თვალთ მაგცო ჯერ შენი თვალიდან ამოიღედირე და მერე ხა ნახავ, როგორ ამოიღო შენი წმის თვალიდან პეწვი. ნუ მისცემ ფსი წმინდეს ძაღლებს, ნურც თქვენს მარგალიტს და უპრით ხორებს, რათა არ გათელონ იგი თავიანთი ფეხით და მოგიბრუნდნენ და დაგფლითონ თქვენ. ითხოვეთ და მოგეცემათ, ეძებეთ და ხპოვებთ, დააკაკუნეთ და გაგიღებენ. რადგან ყველა მთხოვნელს მიეცემა, ძებნელი ხპოვებს და ვინც აკაკუნებს, გაუღებენ. თუ გეგულებად თქვენს შორის კაცი, შვილმა რომ პურის თხოვოს და ქვა მისცეს მას. ან თევზის თხოვოს და გველი მისცეს მას. ხოლო თუ თქვენ, უკეთურთ, შეგიძლიათ კეთილი საბოძვარი მისცეთ თქვენს შვილებს, რაოდენ უფრო მეტ სიკეთეს მისცემს მამა თქვენი ზეციერი მის მიმართ მთხოვნელთ. როგორც თქვენ ფსურთ გეკცეოდნენ კაცნი, თქვენც ასევე მოექეცით მათ, ვინაიდან ესა არჯული და წინასწარმეტყველნი. შედით ვიწრობჭით, ვინაიდან ვრცელია ბჭე და ფართო აგზა, რომელსაც მივყავართ წარსაწყმედლად და მრავალნი დადიან მასზე. ვინაიდან ვიწროა ბჭე და წნელია გზა, რომელსაც მივყავართ სიცოცხლისაკენ და მცირედნი ვპოვებენ მას. ეკრძალეთ ცრუ წინას წარმეტყველთ, რომელნიც მოვლენ თქვენთან ცხრის სამოსით, ხოლო შიგნით არიან მტაცებელი მგლები. თავიანთი ნაყოფით იცნობთ მათ. განა ეკალზე კრეფენ ურძენს, ან ნარზელეხს. ასე, ყველა ვარგის ხეს ვარგისი ნაყოფი გამოაქვს, და ყველა უვარგის ხეს უვარგისი ნაყოფი გამოაქვს. არ შეუძლია ვარგის ხეს უვარგისი ნაყოფის გამოღება და უვარგის ხეს ვარგისი ნაყოფის გამოღება. ყოველი ხე, რომელიც არ გამოიღებს ვარგის ნაყოფს, მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა. ასე რომ, თავიანთი ნაყოფით იცნობთ მათ, ვინც მეუბნება. უფალო, უფალო. ყველა როდი შევაცათა სასუფეველში, არამედის, ვინც ახასრულებს ჩემი ზეციერი მამის ნებას. მრავალნი მეტყვიანი იმ დღეს, უფალო, უფალო. განაშენი სახელით არ წინას წარმეტყველებდით. განაშენი სახელით არ ვაძევებდით ეშმაკთ. და შენი სახელით არ ვახდენდით მრავალ სასწაულს. და მაშინ ვეტყვი მათ, არასოდეს მიცვნი ხართ თქვენ. გამშორდით ურჯულოების მოქმედნო ყველას ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს და ასრულებს მათ მე ვამსგავსებ გონიერ კაცს რომელმაც კლდეზე დააშენა თავისი სახლი მოვიდა წვიმა მოვარდნენ მდინარენი დაქროლეს ქარებმა და ეკვეთნენ ამ სახლს მაგრამ ვერ დასცეს ვინაიდან კლდეზე იყო დაფუძნებული და ყველას ვინც ისმენს ჩემს სიტყვებს მაგრამ არ ასრულებს მათ მე ვამსგავსე ბუგუნურ კაცს, რომელმაც ქვიშაზე აშენა თავისი სახლი. მოვიდა წვიმა, მოვარდნენ მდინარენი, დაქროლეს ქარებმა და ეკვეთნენ ამ სახლს და დასცეს. და დიდი იყო და ცემა მისი. და როცა დაასრულა ესომ სიტყვა, უკვირდა ხალხს მისი მოძღვრება. ვინაიდან ისასწავლიდა მათ როგორც ძალმოსილი და არა როგორც მათი მწიგნობარნი.